lembro que ninguém dava nada no meu corre. Hoje todo mundo se envolve. Isso é tão difícil pra mim. Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revólver. Mesmo quando eu senti fome. Porque lá de onde eu vim. Eu vi vários morrendo nessa vida louca. Vários menor que já trampam na boca. Eu muito novo fazendo meu corre pra dar uma ajuda pra minha coroa umas oito bocas. Mesmo quando a comida era pouca. Mesmo quando era um barraquinho que faltava água pra lavar uma roupa. Não é que a conta de casa a gente que toma. Yeah, yeah. Merecedora demais. Faltou luz, faltou dinheiro, mas nunca faltou fé. Bem são minha mãe e meu pai bem são minha mãe e meu pai. Yeah. Lembro que ninguém dava nada no meu corre. Hoje todo mundo se envolve. Isso é tão difícil pra mim. Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revólver. Mesmo quando eu senti fome. Porque lá de onde eu vim. é, eu vi. Você de sangue no chão, e um oceano de distância dos adversários Que não viveu metade do que nós viveu E tá querendo um triplo do salário No zoológico de notas menor vira bicho Por jacaré rinoceronte é o efeito manada Amiga que o filho chora, amanhã até vir O problema é que ela não pode fazer nada Tá no bem, o mundão girou, Nicole. Ontem negamos o contrato de 100 mil. vocês são as marcas mais vendidas do mercado, prazer. Eu sou o preto mais baçado do Brasil. Caveirinha, eles queriam sua caveira mesmo. Mas o que viram foi você encher a carteira menor. Pra sua coroa, sorriso, conforto e nada menos. Vou desenhar porra pra ver se eles entendem melhor. Oito boca com 800 contos ou menos. Olha os números e quem diria. Paulo Guedes tem doutorado e pá. E a mãe preta analfabeta é quem entende de economia. Fizemos virar real, que era utopia. Quer dizer, fizemos vira dólares. Fazer melhor duvido muito. Então sua opção, conviva Lembra com isso. Lembra que ninguém dava nada no meu corre. Hoje todo mundo se envolve. É isso é tão difícil pra mim. Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revólver. Mesmo quando eu senti fome. Porque lá de onde eu vim, é, eu vi.